Pa smo zastali kod riječi المؤلف رحمة الله عليه في كاجه وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وإنما أتوا بزيادة كلام قد يفيد قد لا يفيد وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفأ به في مود آخر ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو آرد النص بالم...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 po svom razumijevanju a na tu temu imamo već prethodno govor Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika njegova kada je el arada nas ili da svojim razumom taj tekst koji dolazi od Allaha suprostavljamo se pa ne znamo što ga prihvati on slijedi iblisa on slijedi logiku iblisa koji je šta uradio kada mi je Đelešenu naredio دوتني سجدو سرق أنا خير منه يا سمبوليود آدم على فنيقوم نهم آدم عليه السلام خلقتني من نار وخلقته من تير من يسيد باتر يستوريو أن يقوى الزمنة ها خارج ما بات الزمنة ستابي الزمنة قوى داني جبريد نسيد باتر يسيبت ما ترابوني بسيون ودواتر Da, to je njegovo lično poimanje.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 أرسلناك عليهم حفيظا mi tebe nismo poslali da budeš njihov Znači ako vidiš one koji neće da te slijede i ne prihvataju to što ti činiš što se naređuje objavom, znači nije na tebi da budeš čuvar zbog toga što ne neće da prihvate.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 od Allaha subhanahu wa ta'ala. mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala da čovjek, da rob bude voljen od stvoritelja subhanahu. Ima veće počasti da Allah zavoli roba svoga. A kako da to stekne? Da slijedi Muhammed alaih sato To savjetim da dođete do knjige koja već u prevođenju od Demira, Emira Demira, Mahabbetu Rasul ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem.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 taj je od ehlul kenan nekad će vrana čala ja to ga juđavi uklanja pa ja sam musliman ja. no, ne je tako pojavi se la kad dođe subota kaže šta je sad nema tu džami subotu onda se okriče gleda ono šta ga pitaš otkud se subotom treba u džami la odgojen znači da nekad pomisli kad vidi da si vjeruje to i on se preključio kad vidi iskušenja vjernika, onda se povuče, kaj, ne? E, to je svojstvo čega? Sumnje, nema imana čvrstu. Nema oslonca u svome srcu da zna da je stazom koje ide, jer čovjek kad zna nešto što je ispravno i bude u srcu musađeno, da, ne, Allah subhanahu ta'ala, on osjeća se tako, da razko onoga kome to nije dato. Je te zebzevu objašnjenje citiranoga, da imam tahavije, يتذبذب يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والsunne kaže postaje čovjek nesiguran to ovo stanje koje je opisao šejh rahmetullahi alejhi imam Tahavi je stanje svakog onoga ko se okrene od kitab od Allahove knjige od Kur'ana Kerima i od sunneta poslanika sallallahu Znači on pada u takav vid bolesti.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 To je njekanje. Znači, svjesno, ako nećeš, a možeš. Zapostavljaš zbog čega? Sumnjaš, ne vjeruješ da... Jer ti, znam da ti je naređeno da odskriješ što Allah kaže i poslanik. Da vola svakom muslimanom je stroga naredba da Allahovu naredbu ispoštuje ako je mogućnost.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 Ovaj Ibn Rushd, on je imao vrijeme i period kada se bavio i kada je čitao te knjige min ilm, ilm kelam. Vidimo šta ćemo reći, šta je rekao za njih. Fi kitabi تحافت tahafut, تحافت فمن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به kaže ako je to rekao nešto vezano za vjeru za din za ibadet pokornost Allahu da može se to uzeti kao dokaz ima neko mimo Allaha i poslanika njegova da mora u vjeri govoriti nešto pa da kaže treba tako i ne treba znači, ko je taj?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 Sam srb stranac postaje čovjek. Zbog čega? Zbog udaljenosti od Kur'ana i od sunneta poslanika sa sredljem. I čitanje dijela, uzmimo mladića koji čita filozofska dijela. Ha? Ako se neko na, studira filozofiju pa čita non stop, možemo pričati sa njim normalno?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 znači dok je on s koristitim djelima, ilmul keramom, kad je ušao kod odabrani svojih neki prijatelja, pa im je rekao, u šta vjeruješ, ma ta takidu, ali ma ja takidu na muslimu. A vjerujem ono što vjeruje muslimane. Šta imaš da me pitaš o što vjeruje Jer vjera ima kod sebi jasna.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 Sviša ova tala biti u da? kroz ovakve dersove. A drugo, dovoljno nam je da jedan vakat vremena provodimo u mjestu čitajući Allahu knjigu koja je temeljena na ispravnom tumačenju vjere. Jer ovakva sjela Allah subhanahu ta'ala voli. Nama je potreba da se odvojimo od kufra od nečega jedno vrijeme, drugo da vratimo haku i pravo Allahovim kućama kojim pripada, a to je da se izučava din i da se u ovakvim sjelima okupljamo. Ovakva pa sjela voli Allah subhanahu ta'ala. Prošli, prošli, prošli, prošli, da li je to kad se koje neko povedu na Allaha i i njegove to je zabranjeno to je bilo zabranjeno sljedbenicima Musa ali se to se gotovo loj koji nije mješan sa hvostima i koji nije na trebima od hajvana znači loj koji je samostalno kad se naći kod ako je ugojena stoka ili ovca loj sam, svoj čita to im je bilo za, kao kazna zabranjeno sljedbenicima, a nama nije.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 to smo i zbog toga ovi kazni zbog onoga što su od prestupa napravili Može li da pitanje ne vjetano za tijelo? Reci. E, da li je grije ako čovjek više na, na primjer za gusom, ako se čovjek sa više vode, vode okupa nego poslanik sa lovom nije sredom, sa jednim stavom sa okupom? A nije grije. Čep. Ako vode ima dovoljno, nije grije. Samo edeba od korištenja vode da čovjek ima svrhu i smisla. Znači da, da, da cijeni vodu i kojima dovoljno vode znači od israfa da ne nasipa vodu to nije pohvala ni u čemu znači da sve bude umjeren to je ono što ako imamo znači ali se to selam ali da, da bilo dovoljno za kupanje znači da čovjek makar je u stanju sa, sa malo vode da obavi gusto ako ima više vode svakako da se to iskoristi Selamu rahmatullahi. Znači, jedniš, pitaš makar jedno pitanje. Selam, kabul je. Alhamdulillah, sam drago da si bliže nas. Ovi su bliže... Na hajer će prvi sam, imaš selam, kabul. Da, tamo ke Allah. Da djedovi ne budu prije sebe hodinati. Ti si već blizu djedov.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 se druži sa Kur'anom iskreno Allah treba iskren i osjetiti Kur'an smisak njegovu značenju stoji, ali nije, kad učimo Kur'an ne trebamo trebamo ići na to da razumimo na da i ono što smo naučili. Trakamo za značenje. Jer nisu isti oni koji znaju što uče i oni koji uče, a ne znaju. Ali ovaj, ovaj ima nagrad, Ovo ima već koji zna što uče. Ima, voli da ovdje presah, voli da pita.